ćemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših dvih dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, nikoga u zavodu ne može odvesti, a koga Allah na stranu će ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rovi poslanik. Poručuje uzvišeni Allah u prevodu značenja kuranskog ajeta Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojavnošću i umirite samo kao muslimani. A poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava da je najispravniji govor govor uzvišnog Allaha, a najbolja uputa uputa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Najgora stvar u ovoj vjeri jesu novotarije, jer je svaka novotarija zabuda, a svaka zabuda vodi vati. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, ljepota je vidjeti na jednom mjestu ovoliko lijepih lica i vjerni osjeća radost i sreću da se nalazi na jednom ovakvom mjestu, da boravi i osjeti ljepotu i toplinu imana i druženja u ime Poručujem Poručuje Allah kuntum hajra umme uhriđat li nas. Vi ste najbolji umme koji se ikad pojavio na ovaj dunjavu. Zašto smo mi najbolji umme? I kakav bi lik jednog vjernika trebao biti da bi se i njegova uloga i boravak na ovom svijetu usmjerila u pozitivnom pravcu. Pokušat ćemo ako Bog ovom našem večerašnjem druženju dokučiti onoliko koliko nam dragi Allah da, jer je ovo tema koja je doista opširna i o kojoj se može puno govoriti, a ja ću pokušati u nekoliko tačaka napomenuti najvažnije stvari koje sam smatrao da trebamo svi pojedinačno znati. Pitanje ličnosti vjernika i njegov utjecaj na sredinu u kojoj živi nalazimo najljepši i najbolji uzor i Kur'an nam govori لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْرَةٌ حَسَنَةٌ Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. On nam je primjer u svim situacijama i obzirom da je cilj njegove misije, kako kaže Bu'istu li utemnima makarim al poslan sam da usavrši moral, ponašanje vjernika i ljudi, dakle sam njegov život, njegovo ponašanje može nam poslužiti kao predivan primjer a Aisha radijallahu anha kada je upitana o moralu poslanika sallallahu alaihi wa sallam odgovara kjane hulukuhul Kur'an njegov moral jeste Kur'an on je bio živi Kur'an koji voda i sve svojom praksom svojim životom pokazivao i bio predivan primjer kako se vjernik treba ponašati, vladati i ostvariti pozitivan uticaj na sredinu u kojoj živi. Draga braćo, mi živimo u vremenu gdje nas zapljuskuju različiti talasi i gdje pušu razni vjetorovi sa strana. I čovjek u ovom dobu, u kome se mi trenutno nalazimo, prolazi kroz različite tako u svom životu. Ako analizirate svoj život, evo večeras mi koji se nalazimo ovdje, ako pratite historiju sebe, od momenta kada ste se rodili, kada ste saznali da postojite na ovaj svijet, do momenta mladosti i momenta ponovnog rađanja u vjeri. Jer su dva rađanja, jedno je fizičko, a drugo je ovo duhovno rađenje kada spoznaš svoga gospodara i kada oživljavaš svoju dušu. Jer na ovom svijetu ima puno ljudi koji hodaju mrtvi, koji su živi mrtvaci. Oni su fizički živi, ali u stvari njihova mrtva i sve do tog rađanja duhovno. Jer čovjek, kada samo tjelesno živi i kada njegov život se svodi na to da se najede, napije, da polno opći razmnožava i spava, to je nivo životinje i životinskog življenja. A nadilaženje tog nivoa i izrastanje u jednu kompletnu moralnu osobu, to je ono sa čime je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa da nam pokaže na koji način da se vladamo i na koji način da zaslužimo sreću oba dva svijeta. Da postignemo uspjeh i dunjaluka i ako Bog da spas i sreću na budućem svijetu. Pogledajte, Kur'an kaže Kuntum hajre ummetin uhriđet vin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio. Zbog čega? Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Zato što naređujete da se čini dobro a zabranjujete zlo i vjerujete u Allah. Dragi brate i cijenjena sestro, dolazak naš na ovaj svijet, kako Kur'an spominje, jeste dolazak gdje trebamo se nadmetati u činjenju dobra. A nikako nije cilj i svrha našeg dolazka ovdje da činimo zlo. U Kaže uzvišeni بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Neka je slavljen onaj وشيو čijoj je ruci vlast i on الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كويس je stvorio smrt da vas iskuša ko će od vas više činiti dobra. Dakle, mi ovo mjesto gdje ćemo se nadmetati ko će činiti dobro, a ko zlo. Nego da se nadmećemo ko će od nas više činiti dobra. I to je cilj i svrha našeg dolaska ovdje. I Kur'an kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ Džinne i ljude sam stvorio da meni ibade čine i da meni budu pokorni. Ako želimo da budemo dio tog ummeta koji je najbolji, koji, kako se navodi u kuranskom lajetu, naređuje ono što je dobro. Čovjek, pojedinac, treba prvo da krene od sebe. I to je prva tačka koju večeras napominjemo kao bitna da bi se ostvario pozitivan utjecaj. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako posmatramo njegov život kroz siru, ostao je jednim u djetinstvu, odrastao je u teškim uslovima i to je bila priprema. Uzvišeni gospodar je pripremio ga za težinu misije koju će kasnije nositi. U 40. godini dolazi prva objava. I mnogi spominju da sa psihološkog aspekta to su godine zrelosti kada čovjek može puno toga da daje. Do tada prima, poput spužbe, upija, dobija informacije, uči sebe, odgaja, da bi onda iza toga kao potpuna ličnost mogao puno toga da Ukoliko čovjek sebe ne odgoji, ovu prvu stepenicu ne upotpuni. Bakidu šeji la ju'qib. Onaj ko nešto nema, ne može ga ni dati. Ako ti nemaš obrazovanje i odgoja, ne možeš ni drugoga obrazovati, niti ga odgajati. Ako ti nemaš bogobojavnosti, kako možeš drugoga pozitivno pozivati da bude bogobojan? Ako ti nemaš dobrih djela, kako ćeš od drugoga tražiti da on čini dobra djela? u ovom dijelu svi mi trebamo uložiti maksimum truda. Jer odgajati sebe je poprilično težak zadatak. Dolazili su Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ashabi i postavljaju mu pitanja. Reci nam o islamu ono to će nam biti dovoljno da više iza tebe nikoga drugoga ne pitam. I on kratko odgovara, kaže, reci, amantu billahi summa stati. Ja vjerujem u Allaha i potom ustaj tome. To je kratko rečeno. Međutim, ovaj dio ustrajnosti u odgoju, u slijetjenju pravnog puta, u zauzdavanju duše da bude pokorna svome stvoritelju i gospodaru, a da ne ide u ono što je haram i što je zabranjeno, to je jedan vrlo težak i mukotrpan i dugotrajan zadatak. Jusuf a.s. bio je Allahom poslanik pa kaže وَمَا أُبَرِّهُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوء Ja ne pravdam svoju dušu, jer je duša ta koja teži zlu. On je svjestan i kaže da nije milosti moga gospodara i ja bih poklekao i pao na iskušenju. Jer je i njemu se dopala žena koja ga je pozivala na razum. Ali da nije bilo milosti njegova gospodara i njegove iskrenosti u vjeri koju je osjećao, vjerovatno da bi i on pao na iskušenje. Stoga prva tačka o kojoj uvijek trebamo i stalno voditi računa jeste da nastojimo iz dana u dan. I ovo druženje koje ovdje, mislim da u tom smislu ima veliki, veliki, veliku ulogu, da čovjek osjeti slaz imana, slaz iskrene vjere u Allaha i da na tom putu uvijek preispituje sebe. Jer uslov za valjanost svih dijela koje činimo na ovom svijetu jeste da ih vratimo iskreno ime Allaha i u skladu sa sunnetom Rasulullaha sallallahu alaihi wa Ukoliko se kod dijela ne budu našla ova dva uvjeta, propade nam ono što budemo činili. Iza ovog dijela spoznaje i obrazovanje i odgoja samog sebe. Dolazi druga stepenica, to je da znanje pretočimo u praksu. Da mi ono što smo naučili počnemo u cijelosti praktično živjeti. Ovdje je bio, kada posmatramo današnje stanje muslimana, možemo konstatovati da ovdje imamo puno minusa. Iako nivo znanja i stepen koji se nalazi kod muslimana je daleko od onoga što bi mogli i što bi trebali znati, ali je nažalost dijelo još manje. Imate puno onih koje vjerujem da imate to iskustvo kada razgovarate sa njima. Da li znaš, brate, da je to što radiš zabranjeno? Da nije dozvoljeno, da nije lijepo, da nije u redu, ti pripadaš ili se deklarišeš i govoriš da pripadaš jednom umetu, a radiš ono što nije uvijek. On kaže, ja znam. Ne kaže, ne znam. Ja znam, ali znaš, brate, okolnosti ne znam, onda ti on nabraja različite razlogi. Tu mnogi na tom dijelu i na tom ispitu padaju. Daleko manje rade nego što znaju. I ovo je detalj o kome treba dobro povesti računa. Jer Kur'an spominje, pa kaže limete u lune Zašto govorite ono što ne radite? Kebura makten inda Allahi en te ulu ma O, kako je ružno i mrsko Allah da govorite ono što ne radite. I vi znate da je i Allah prokleo židove. Zato što su jedno govorili, a drugo činili. Pa su zabranjivali drugima određene stvari, a sami su to činili. Uvijek trebamo paziti da ne daj Bože ne budemo od onih koji na sličan način postupaju. Da jednom pozivamo, da jedno tražimo, a mi na istom ispitu padamo. Kada ove dvije stvari objedinimo kod sebe, znanje i odgoj, i druga stepenica jeste djelo, da počnemo u djelosti izvršavati ili nastojati maksimalno izvršavati ono što smo naučili. Treća stepenica jeste da pozivamo druge u islam da slijede put istine, da slijede put spasa i sreće na oba dva svijeta. Kod ovog dijela, braćo, što je otprilike i centralni dio naše teme, trebamo biti vrlo pažljivi. Čovjek mlad naučio je određeni dio i ima veliku želju da to prenese drugim. Međutim, u toj svojoj želji prenagli, pa preveliku dozu želi prenijeti u jednom danu, pošto je on to srčano primio i prihvatio, u jednom danu želi obrazovati svog babu ili svoju majku i onda zbog nestrpljenja uspije postići sasvim suprotan efekt. Koliko je primjera da znamo da su braće iz iskrene ljubavi u ime Allah htjeli da utiču na svoju rodbinu, na svoje bližnje, jer nam je to prva odgovornost, uspjeli su postići sasvim suprotan efekt. Najljepši nam je uzor poslanik sallallahu alaihi wa i poslušajte draga braćo, kako on savjetuje šaljući prve misionare u Jemenu? Moja zidni želela, šta mu savjetuje i ovo je predaja koja doista u sebi ima duboku poruku koja će ostati trajna do sudnjeg dana. Prvo ga upoznaje in neke te ti doći ćeš kod naroda ehlil koji su pripadnici knjige. Prvo ga upoznaje sa stanjem naroda. I to je prva stepenica, da znaš na kojem nivou se nalazi onaj koga želiš poznati. Imaš osoba koje neće te poslušati, nego ako ih zaružiš ako doista grubo sa njima a ima osoba koja te neće nipošto poslušati ako nećeš lijepo, polako sa njima razgovarati i argumentima dokazati ono što im želiš kazati. Nivo svijesti stanje onoga koga pozivaš razlikuje I poslanik sallallahu alaihi wa sallam upoznaje svoje misionare i kaže im doći ćete kod naroda koji su pripadnici knjige. Znači imaju već predznanja o postojanju jednog Allaha. Međutim, njihovo znanje je iskrivljeno vremenom, tako da su sada na stranputici u zapadu. فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Prvo, čemu ćete ih pozvati jeste da vjeruju u jednog Allaha, da posvjedoče da nema Boga osim Allaha i da sam ja poslanik. To je prva stepenica. Ako to prihvate, iza toga ih obavijestite da su dužni pet puta dnevno Allahu pasti na sebi. Znači postupnost i pogledajte braćo, nisu prvo počeli govoriti o određenim detaljima koje trebaju karakterisati muslimane. Nisu im govorili da trebaju prvo da jedu desnom rukom, da trebaju da ulaze u džaniju desnom rogom, da trebaju veze da ulaze lijevom nogom, nego ih treba prvo podučiti osnovama dina, darurijatima, onome što je osnovno. Pa ako to prihvate, onda ih obavijestite da im Allah naređuje da u toku godine poste mjesec Ramazan. Onda ako to prihvate, obavijestite i da su dužni odvajati dio imenka da daju zekat. Obavijesti im, dakle, temelje islamu. Dragi brate, potrebno je da dobro poznajemo nakon stanja onoga koga pozivamo i propise onoga čemu pozivamo. Da ne bi, ne daj Bože, iz nepažnje prenijeli određene stvari da se shvate na neprimjeren način. Dakle, da nastojimo ono što želimo podučiti druge, da to mi prvo dobro shvatimo i razumijemo i naučimo, a poslani sallallahu alaihi wa sallam nas i kaže veliku anni u prenesite od mene pa makar i jedan ajet. Ono što si dobro naučio i shvatio, nastoj da to na lijep način predači drugima. I poslušajte kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam lijepo i savjetuje, kaže jesiru wala tu'asiru, beširu Olakšavajte, a ne otežavajte obveseljujte, a nemojte rastuživati. Nemojte rastjerivati. Utječite pozitivno da se taj umet koji vi pozivate osjeća uz vas sigurno. U smislu da ima povjerenja. Jer onaj koji poziva pravom putu potrebno je da prethodno onoga koga on poziva stekne kod njega povjerenje i da taj doista ima povjerenja u tebe da ćeš ti u ime Allaha prenijeti njemu ono što je istina. I vi ćete na svom primjeru i života tako moći izvući detalje kada ste bili iskreni i kada ste postupali po ovim detaljima i vodili računa o predosljedu, da je Allah dao da su i rezultati bili pozitivni. Kad god se izostave ovi detalji, onda i ishod konačan bude negativan. Koliko je važno za nas da na ovom putu budemo strpljivi. Govore nam mnogi kuranski ajati. Jer ovaj put je najčasniji put, jer je to put poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer je sad njegov život bio na polju dave, na polju pozivanja drugih, da ih izvede iz obožavanja rogova i da čovjek robuje čovjeku ili kipu, pa da onda iz tog stanja pređe u obožavanje Rabbula Ibad, gospodara svih stvorenja i svih rogova. To je život koji svi mi, ako Bog da inša Allah, trebamo svjedočiti i u skladu sa svojim mogućnostima dati doprinos. Jer je Allah učinio da se svjetlo vina, svjetlo našeg Islama proširi po čitavom dunjavku tako što su iskreni Allahovi robovi išli i prenosili svjetlo pute. Svaci u skladu sa dijelom gdje boravi, gdje živi i gdje je sfera njegove aktivnosti i interesovanja, dati svoj doprinos. Kao jedan od jakih dokaza koliko mudan postupak svakog od nas pojedinačno može imati daleko sežne posljedice, govori na primjer danas najmnogoljutnije islamske zemlje na svijetu Indonezije gdje je Islam došao putem trgovaca. Muslimani su putovali u taj dio zemaljske kugle i svojim ponašanjem, svojim ophođenjem sa onima koji su dolazili kod njih da trguju, uticali su da su ljudi postepeno se interesovali za Islam. I postepeno su upoznavali propise vjere i prihvatali. Tamo nije bilo ratnih povoda. A današnje stanje koje imamo na Dunjavku opisuje jedan mislilac koji je putovao istokom i zapadom. Mislim da će vam biti interesantno jer je i bilo zanimljivo kad sam čuo. Kaže, putujući po zapadu, vidio sam islam bez muslimana. A putujući po istoku vidio sam muslimane bez islama. Šta se desilo braćom u dobu u kome mi danas živimo? Čistoća. Pridržavanje dogovora i vođenje računa o određenim pravima ljudi sa kojima radimo i sarađujemo. Obrazovanje praćenje novih dostignuća i tehnološki napredak. To je dio koji je zapad uzeo i naslijedio od muslimana koji se nalazili na ovom. I kompletna civilizacija Europe u kojoj mi živimo temelji se i bazi na, na islamu i na dostignuću muslimana koji su sve ono što su imali u tom dobu, najveća dostignuća, jednostavno ostavili i dali kjafirima u Europi samo da nastave. Danas muslimani, da bi došli do bilo kakvog saznanja koje kjafiri imaju, trebaju dobro platiti, dobro dati novac i uvijek da budu ovisni o njihovim stručnjacima koji što ne žele svoje otkriće i formule dati muslimanima, nego ih uvijek drže da bi mogli kontrolisati i iz njih ili od njih izvlačiti korist. A u islamskim zemljama, pod znacima naloga imamo poprilično puno prljavštine, poprilično puno neodgovornosti, nepoštovanja termina, imamo puno rušveta, mita, imamo puno nevaljali stvari koje nipošto nisu od našeg dina. I ovaj koji je putovao, kaže, vidio je na istoku muslimane bez islama a ovamo je vidio izvan bez muslimana. I to je jedan detalj koji treba sve nas podnaći na razmišljanje. Jedan od naprednih doktora iz Njemačke prihvatio islam. Kada je tragajući za spoznao da je vjerov Allah i sljedeće suneta Rasulullaha stvar za koje je čitav život, za kojom je čitav život tragao, pošao je na hač. Da upotpuni nakon što je prihvatio sve temelje vjere. I iz želje da što više obiđe svijeta, putovao je i obilazio sve, opet pod znacima na ovom islamske zemlje. I na kraju znate što je rekao? Rekla je hvala Allah koji me upoznao sa islamom prije nego sa muslimanima. Jer da sam kojim slučajem upoznao prije muslimane, teško da bi pripadli islam. Znači mi danas u dobu u kome živimo imamo puno teorije. Imamo puno onih koji teoretski poznaju određene propise, vraćam se na ono što sam spomenuo na početku, međutim kada je na redu djelo, kada je na redu potvrda onoga što znamo i ono što svojim jezicima govorimo da jesmo, tu smo onda poprilično tanki. Da bi naš uticaj u sredini u kojoj živimo i u kojoj boravimo bio potpun, trebamo dakle prije svega sebe odgojiti, praktično izvršavati, jer je naše djelo vrlo često najbolji govor koji možemo utjecati na drugima. Da navedemo primjer. Nekoliko braće žive u selu gdje svi mještani sela su se okrenuli protiv njih. Kaže, oni su došli sa nekakvom novom vjerom. Ništa neće sa nama. Mi gore, oni dolje. Mi dolje, oni gore. Vi znate na šta, na šta mislim. Međutim, Allah je dao braći sabura i dao im mudrost i pamet. Pa su braća nastavila čvrsto slijediti pravi put. I nisu ulazila u diskusije i u rasprave sa dedama koji su isto tako na nivou svog znanja iskreni. I on ne zna za drugo. Niti želi da zna za drugo. Kaže, ja sam 50-60 godina ovako naviko i ja se neću mijenjati. Međutim, prolazi vrijeme, na sabahu nikoga nema nego braće. Efendija i braća. Na podne opet oni tu. Na ikindi opet su tu. Na akšamu su tu. Na jazni su tu. Kad treba učiniti bilo kakav hajra, kad treba bilo što uraditi što je došlo u kore džemata, oni su prvi. Potpuno se nije slika. Odjedno, u stvari nije baš odjedno, ipak je to jedan period, ali sad se okreće potpuno da su najomiljeniji, najboljeniji i sad odjednom ideje interesuju. Sad imate imati kaženi ti. Ja jesam učio ovako, moj dedo je vazda, kaže, čitav život ovako radio, ja vidim, nešto mi tu nije. A moj fino polako objašnjava. Pa da vidi s Božjom pomoći kako se slika potpuno, potpuno mijenja. Pojavile se sestre, koda su s Marsa došli. Svi se čude, svijet se okreće. Šta je ovo? Doveli nam, kaže, vraćaju nas u neko doloba, mračno doba kada sve zatvaraju. Ali u grožocima, u društvu, postepeno se otvara dijalog. Zaostali su i vraćaju se u kameno doba oni koji stvori vode Jer oni se vraćaju u stvari ono doba kad ne uzubila se hodalo bez, bez odjeća. A ovo jeste pokrivanje dragulja, jer nikoga niste vidjeli ko ima nešto što je vrijedno da hoda ulicom i to nosa i pokaze drugima. Jer lopov čeka kad će mati po glavi. I sve što je vrijedno, to se i krije. I to se ne pokazuje svakome, jedino stopu kad povedeš na pijacu, e onda pipaju, mjere, gledaju i, onda izabiraju ko kome što toga Ovo je nažalost što vidimo, pogotovo ovo ljeto, ovo je upravo spuštanje ispod nivoa životinje. I onda naše sestre kojima je Allah dao mudrost i ustrajnost i iskrenu vjeru, postepeno kroz razgovor, kroz objašnjavanje postigli uspjeh i znate u mjestima mnogi. koliko je se stara prihvatilo hijab, koliko je se stara odbacilo davale i kako se postepeno Allahova vjera širi i svjetlo jer je Allah dao da ostane na ovom svijetu grupa i to imperativom se naređuje وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ I neka bude ova grupa koja će pozivati k dobru, koja će naređivati da se čini ono što je dobro, a zabranjivati da se radi ono što je loše. Blago onome ko bude pripadao toj grupi. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam mi ostavio u nasljedstvo palače, dvore, kraljevstvo, nego je ostavio iza sebe znanje, ostavio iza sebe jasno objašnjen pravi put i rekao je el ulema'u wa anbiya da su učeni ljudi, kompletne ličnosti koje poznaju dobro znanje i propise vjere i rade po njima i pozivaju da se postupa po tome, to su nasljednici. To su oni koji će do sudnjeg dana biti svjetionici koji će jasno pokazivati ljudskom rodu pravi put, jer putovanje noću bez svjetla je skroz rizično, tako? Vi znate u toku rata, kad se nisu smjela pali svjetla, bilo je puno onih koji su preselili, udarili su jedni u druge i skrenuli sa puta. Tako ti je kad ideš dunjalukom, a nema svjetla. Isto kao to putovanje noću. Jer su kurani sume, Sunnet tračnice kojima ide voz. Ako skreneš sa njih, ode u provali. To je svjetlo koje ti objašnjava i jasno pokazuje. Ovdje je rupa, nemoj tu. A ovdje je čvrsto, pravo, zatekuto, ovu da idi. Da li ćeš ići asfaltom ili makadam? Jasno je, biraš asfalt, je tako? A mnogi, nažalost, hoće da oproba, kaže, da dopusti svoje uši. Kad kažemo našim muslimanima iz Bosne, ako vam je Allah dao mogućnost da idete na hač, uradite to dok ste mlađi, dok možete podnijeti. Tek ove puta kažu oni, Efendija Boga ti pusti nas da malo proživimo, jer kad se vrati iz hađa onda više ne smiješ kao svašta. Pa brate ti to što ne smiješ poslije hađa, ne smiješ ni prije hađa. Međutim, to je razmišljanje, nažalost, koje je godinama vladalo. A u stvari treba da te ojača borba tamo, da te upotpuni kao ličnost, da vidiš pogotovo skup na hađu, milionki broj muslimana koji ukazuje na snagu, na ljepotu džemata, na ljepotu te okupljenosti na jednom mjestu ima vlada i da onda i ti budeš kao jedan kad se vratiš od tuda, da te to još učini kompletnijom i boljom ličnošću da budeš primjer onima koji žive oko tebe. Šta još možemo navesti kao primjer? Da ponašanje može biti bolja dala nego jedin. U mjestu gdje živiš imaš starijih i znelogih ljudi. Uvijek im priteci pomoć. Bilo da im doneseš ono što je teško, a što je njima potrebno bilo da im budeš na usluzi kad su bolesni. Bilo da im pomogneš na njih dok nešto radi. Pa ćete vidjeti kako se slika od re rezervisanosti i straha. Jer kažu, pojavili se neki čudni ovako izgledom ljudi i ne smiješ sa njima plaho ni pričati jer su bogami poprilično strogi. Međutim, to je ono što se čovjek boji stvari koju ne zna i koja je za njega nepoznanica. Pa kad se približi pa vidi da je to Allahov rok koji ti želi dobro, koji radi iz ljubavi da postigne nagradu, jer Ali radijallahu anhu kada je išao u jedan pohod, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u dijelu onoga što je govorio, da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom boljetnije nego najveće blagodati na ovom svijetu. Hajru leke min humori nijam. Humor nijam su bile neke crvene deve koje su Arapi posebno poštovali volili koje su bile nevjerojatno puno skupe. Znači da Allah jednog čovjeka tvojim sebe uputi bolje ti je nego da dobiješ na ovom svijetu ne znam ti kako blagodati, ne znam ti kako najsavremenije, najopremljenije auto. Naša uloga jeste da postepeno idemo i da vodimo brigu i račun da ne prenaprimo. Kad piše na mostu da je njegova nosivost pet tona, može prelaziti preko njega sa kamionom koji nosi 10 tona. Pukluće. Šta se dešava? Da ti upoznaš mladića i želiš da ga pozoveš da vjeruje u jednog Allah. I ti odmah iz ljubavi prema njemu, dakle nije, nije sve ne daj Bože loše namjere. Opteretiš ga puno. Odjednom hoćeš da mu svo znanje koje ti imaš preneseš. I desi se da na kraju, nažalost, loših primjera koje imamo u našim sredinama, oni koji su dojuče izgledali čvrsti i dobri, odjednom su se potpuno preokrenuli. Ono što su bili prije upoznavanje sa islamom, jer je bilo braće koji su pili alkohol, koji su se tukli, koji su odlazili na ružna mjesta. Izvjestan broj godina su izgledali da su potpuno isti sa onima koji su čvrsti na pravom putu, međutim, puhnuo je jači vjetar. Naletio je van koji ih je izbacio iz onoga u čemu su bili i vratili se onome prijašnjim životom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ Niko neće biti čvrsti grub, ono previše grub, u vjeri, a da ga to neće savladati. Vrlo je bitno da čovjek bude temeljit. Ono što večera želim posebno podvući napomenuti svima nama inša Allah kao povuku jeste da budemo temeljiti u onome što radimo. Kada učimo dijelove Kur'ana, da nastojimo to učiti sa prevodom značenja i da to ulazi u naša srca, pored naše kuma. Kada klanjamo nama da razmišljamo o dijelovima koje učimo, pa ćete vidjeti kako i namaz koji klanjamo potpuno drugačiji, jer ga doživljamo srčano. Imate ljudi koji provedu 60-70 godina klanjući džami, a on ne zna prevesti fatimu. Ne zna što znači kura uru bi ne zna što znači kura uru bi Osnovne dijelove ne poznaje. Kako onda može doživjeti da zaplaće u namazu? Da bude to što radimo, što učimo, s Božijom pomoći temeljito i da polako napredujemo i da naša linija bude uzvazna. Dakle, da svakim danom s Božijom pomoći proširujemo svoje znanje i proširujemo svoje djelo. Ako oni načinom budemo išli, ako Bog da nadajmo se da će i završetak naš biti, biti ako Bog da hajili, ja molim Allaha da uzdigne ovaj din sa nama i da nas uzdigne sa ovim dinom. Jer je u dobama i Omer radijallahu anhu spominjao Allahumma izzal islame bina wa izzana bil islam. Bože uzdigni Islam sa nama i uzdigni nas sa Islamom. Jer je to doista tako divno rečeno i to je vrlo jaka poruka. Na kraju da sumiramo i da zaključimo da je jedini ispravan način da provedemo ako Bog da život na ovom svijetu taj da prihvatimo ono što je naša duša prihvatila kad su sve duše stvorene. I kada je upitao Allah, elastu bi rabbikom, kao bela šehidna. Jesam ja vaš gospodar, sve su duše odgovorile da, jesi. I naše rađanje u vjeri jeste u stvari potvrda onog iskonskog što je naša duša rekla. Iza toga da podučimo sebe, da radimo u skladu sa propisima vjere i da pozivamo druge, bilo svojim postupkom, bilo riječju, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži od nas i kaže men raha minkum munkaran فليغيره bi lisanihi, fa يستطع lam فإن bi يستطع wa وذلك أضعف iman kad neko od vas primijeti nešto ružno i nevaljalo, neka pokuša to promijeniti i zamijeniti silom. A to su vlastodržci koji imaju u svojim rukama vlast i mogućnost da u zemlji u kojoj vladaju silom sprečavaju pojave određenih nevaljavština. Ako se ne može na taj način, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, druga stepenica jeste sebi da govorimo o tom, Kao što je u ovom doku kome mi danas živimo, pojava razvrata, pojava javnih kuća po Bosni i Hercegovini, pojava pornografije na različitim mjestima i drugih nevaljalih stvari, vidite braćo, mislim da je apsurdno na jednoj strani, ne samo ovdje kod nas, nego po zapadu, imaju fabrike duhana, fabrike alkohola, a na drugoj strani se osnivaju udruženja za borbu protiv duhana, udruženja za borbu protiv alkohola. Troše se novci tamo i tamo. Kako, kako ovo čovječanstvo, nažalost, ružno i nedovoljno dubinski razmišlja. Dakle, na jednoj strani se troši novac za nešto što ne volja, a na drugoj strani se kao troši novac za liječenje od toga što ne volja. I vi znate da je u Americi 30. godina izglasan zakon o zabrani konzumiranja, prodavanja, trgovanja alkohola. U tri godine koliko je vladao taj zakon, više se potrošilo alkohola nego prije toga. Jer sve što ljudi donesu kao zakon, onda tek proradi Onda je tek mafija imala super posao i super zarađivala novac. Ali gospodar svjetova, nije učinio da to bez odgoja bude, nego je postepeno polako podučavao svoje robove, pa je rekao da ovaj rob ima koristi sebe za ljude, ali je da rekao već od koristi. I zato ga ograničava konzumiranje, nemojte se približavati mazi dok ne budete znali šta učite. Da bi na kraju rekao da je to šeitanski posao pa ga se konce. I muslimani bezrezervno bez razmišljanja izlaze i prosipaju sve ono što imaju za Nema više da treba svaku svaku kuću policajca da kontroliše da li ima odgovor ili nema. Policajac je tu, u tvom srcu. Ti si sam sebi kontrola da vodiš računa ako iskra i mana smrt uđe u tvoje I Ariša radijela manjna kaže da je zabran alkohola došao u početku islama. Više bi bilo onih koji bi ostavili islam nego ali je zato važno da na svom životnom putu doista iskreno prihvatimo put koji trasira Kur'an i Sunnet, jer onda s Božjom pomoć smo na sigurnom putu. I za kraj, draga braćo, koliko je važno da ne budemo indolentni prema umetu kome pripadamo. Ukazuje nam predaja od poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje on kaže men lam jehdefi umuri muslimine pa lejte Ko se ne bude brinuo o stanju muslimana, taj pa nije od muslimana. A u drugoj predaji u značenju spominje da je ovaj svijet i ljudi koji su na njemu poput lađe koja plovi i na palubi i u podpalubi ima ljudi. Oni koji su pod palublju, trebaju vodu i teško im je da izađu i preko na palubu da prelaze je da bi dohvatili vode iz mora oni su počeli da buše ruku dolje u, u ladu. Šta će se desiti ako probuše ruku? Potom će svi i oni koji su pod palubu i oni koji su gore na palubu. Zamislite, braćo, vas ima ovdje, vjerujem iz svih krajeva naše drage Bosne, ima vas i koji ste došli i još iz zadnjih mjesta, kako je ovaj Dunjalog danas, ova planeta postala kao malo selo. Jer sad komunikacija, putovanje, neka smo mi mislili putovat negdje na strancu, to je bilo tako daleko. A danas imate naši ljudi po svim krajevima Dunjaluka i pogotovo komunikacije koja se danas ostvaruje putem interneta, sve to što nam pruža mogućnost, dakle, da je sad dunjavu poput jednog velikog sela. I zamislite ovu zemaljsku kulu koja plovi kosmosom. I na njoj ima i dobra i zla. Ako dobro ne bude nastojalo da dođe na površinu, onda će zlo prevladati. Ima jedna šaljiva poslovice kod nas kažu pametni uvijek popušta ja sam saznao drugu, kaže, kad je pametni uvijek popuštali, su zadali i vladali svijetom. Jer ne možeš uvijek popuštati. Neke stvari drži do njih. I u ovom dijelu doista trebamo razmišljati. Oni koji su na palubi, to su šala vjernice. Ovi koji su pod palublju, to su oni koji su duboko zagazili u vrijeme. I oni puše ruku i postoji opasnost za svi propadnemo zarad toga ako ne budemo utjecali na njih. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam traži od nas da naređujemo dobro, pa kaže ili ćete naređivati ono što je dobro, zabranjivati ono što je zlo. Ili će Allah dati da nad vama i oni koji su najgori među vama, pa ćete moliti Allaha, a ono neće primati dobro. Kao protokol Dakle, izostavljanje, naređivanje dobro od zla, da nam se neće dobro snimati. I stoga, draga braća, da bi naš poziv bio potpun, potrebno je da sebe kompletno pripremi. a to podrazumijeva odgoj i obrazovanje. Jer sutra ti možeš kritikovati danas predsjednika opštine, načelnika, možeš kritikovati predsjednika Petrusne islamske zajednice, možeš kritikovati Efendiju, Možeš kod predsjednika države, a zamisli sebe sutra, da ti se povjeri da ti budeš šta A pa ti budi efendija pa budi kako treba. hajdi pa ti budi predsjednik ili načelnik općine pa obavljaj tu dužnost i obnašaj onako kako treba. Da li si spreman sada? Ako želimo da naš utjecaj u zajednici u kojoj živi bude kompletan, i mi trebamo što šire proširiti, dakle, i svoje odgoj i obrazovanje, naravno vodeći računa o temeljima i osnovama. Ima još jedna zanimljiva predaja koju bih htio da vam pročitam, obzirom dok se malo opustite i slobodno, šta god, ako ište ostalo nedorečeno ili nejasno, da upitate. Ebu Malik eh, eh, Ešari manu koji povijeda da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao čistoća je polovina imana zahvala Allah, alhamdulillah, puni vjerniku mjerilo njegovih djela. Što više zahvaljivati stvorite. Veličanje Allah, subhanallah, puni sve između nebesa i zemlje. Namaz je nur, svjetlo. I znamo da je namaz tu naše vjere koji je uzlo za valjan svih djela na sunjem danu. Sadaka je dokaz vjere. Sabur je sjaj, ka bi je strpljenje o kome smo govorili, da bi bili na pravom putu, doista trebamo imati puno strpljenja. A Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Ovisno kako si se obhodio prema njemu. Svaki čovjek kada osvane svoju dušu prodaje. A pazite, svaki dan kad osvanemo, zato nije ovaj dunjalu veliko iskušenje. Isto kao da izlažeš svoju dušu na pijac. Pa je otkupi ili je, ne daj Bože, upropasti. Otkupiš je tako što toga dana učiniš dobra djela koja zaštite tvoju dušu od džehendarske vatre ili ne daj Bože upropastiš pa učiniš ono što te izvede iz imana. Ja molim Allaha da nas učini i upiše među vjernika.